agora xa foi na deixaras ir a tua cabeza che que sentir dache que sentir a máis que pensar e agora da feita non vale chorar e preste non se re Baixamos a música para recibir nada menos que a Pilar Astray, escritora, editora, que, que, que ten moito que ver cun traballo que se está preparando para esta fin de semana extraordinario, que ten moito que ver a, con, con unha celebración parece ser que se titula Eros en Fisterra. Moi boas tardes, Pilar. Hola, Julio, un placer estar con vosotros y con vosotras hoy. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, felicitacións por esa propuesta, ese trabajo tan importante que se vai a celebrar ahí en un hotel emblemático, Hotel Vela Fisterra, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Somos un grupo de amigos escritores que, bueno, un día entre vinos a mí se me ocurrió esta idea y me siguieron el, <laughs> el juego de ponernos a la aventura y estamos muy contentos de, de que sea en Belafisterra. Mm, algo que titulades vosotros como retiros literarios de mundos flotantes e eh, meigatura, co, co seus respectivos co seus respectivos retos, pero ten moito que ver coa literatura creada aí mesmo e ademais erótica, non? Sí, sí. La idea es que no podamos llevar nada escrito. Mm. Para ello, eh, bueno, vamos a seguir un método en concreto que si quieres me preguntas o si, o sí. si no te lo cuento ya, lo que prefieras. sí, sí, claro, claro, conta, conta. Eh, aparte de eso, contame os participantes, porque eu teño entendido que había moitísima xente que quería participar, pero a verdade é que o cupo encheuse rapidamente. Eh, sí, bueno, este año, como digo, eh, surgió de un encuentro espontáneo entre amigos. Eh, estará Iago Fandiño, que es poeta, eh, escritor también de, de novela negra. Eh, su último libro se llama Chascarraschas y, bueno, trata un poco sobre el realismo mágico en, en Galicia. También estará Robert Callao, Mm. muy muy conocido como novelista también de, novela negra. Tenemos muchos novelistas de, novela negra. Rodrigo Costoya, María Nieto, eh, Sandra riego eh, estará también eh, Rubén Pedreira, que se acaba de unir, que es escritor y astrofísico. Mm. Em, eh, bueno, también eh, hemos recibido una incorporación de última hora, que es mi Milena Hidalgo, que es una escritora cubana, mm, Y, bueno, y, yo misma. y, eh, doña Pilar Astray. Sí, ya me ah, eh, por ahí también. Entonces, es verdad que, que, hemos recibido muchas solicitudes y muchísimo interés, pero este año es una versión beta, es una versión eh, un poco, vamos a hacerla piloto, y ya el año que viene ya si queremos incorporar un jurado digamos experto porque ahora eh, lo que esperamos es que los propios residentes y asistentes a la sesión Bermú del domingo en el Vela Fisterda sean los que decidan cuál es la novela que más les ha gustado. Pero el año que viene queremos ir incorporando mm, mejoras en este, en este retiro. Entonces, para evitar que vayamos con una novela escrita o con una idea escrita y se hagan trampas, eh, se me ocurrió que hubiese tres cajas. Mm. En una primera caja, eh, varios escenarios mm, del del Belafisterra y de alrededores, de los cuales todos tenemos que sacar tres escenarios e incluirlos la novela. En una segunda caja, elementos diversos que te puede tocar unas agujas de ganchillo, eh, un bol de palomitas, no sé, y una pistola y es obligatorio que esos elementos entren dentro de, mm, la obra pero no de una forma eh, sutil, sino que tienen que tener, tienen que ser importantes en la trama. Y en una tercera caja, eh, el género, porque no es lo mismo una novela erótica mm, pues de fantasía que una novela erótica romántica, que una novela erótica cyberpunk. Entonces nos parecía importante mm, delimitar el, el género. Y luego el domingo tenemos 15 minutos para presentaros las novelas, luego ya se podrán leer en la antología, pero tenemos 15 minutos para como si fuera una ronda de guión, así que también se evaluarán, bueno, pues las, las capacidades un poco de, de exposición de cada escritor. Nos podemos valer de música, de objetos, así que creo que la sesión Bermúdez del domingo a las dos y media en el, en el va a estar entretenida y el público la va a disfrutar mucho. Nosotros iremos sin dormir, seguramente, <laughs> entre la escritura y, y bueno, la propuesta y, y, nada, pues deseando compartirlas. O sea, unha escritura de novelas eróticas cun moi cuidado percorrido eh, eh, literario para que todos poidan eh, expoñer a súa, o seu traballo e despois eso recollido para que facer unha un, unha antoloxía. Unha antología. Sí. O sea, sí. todos eles pois a, acompañados, bueno, aparte será set 7, 8 e 9 de, de febreiro, pero tamén haberá momentos para de, de, degustar e disfrutar da gastronomía, non? Sí, sí, por supuesto. Por eso son novelas cortas. En realidad es como eh, un relato, un relato largo, porque nos nos importaba también tener ese ese tiempo, pues, para disfrutar de la gastronomía, para disfrutar de los compañeros. Hemos quedado que los momentos de la comida, la cena y el desayuno los vamos a hacer juntos y luego cada uno se administrará su tiempo. Bueno, é a primeira vez que se celebra, pero quer decirse que se sí. comezase co, pois, co, con desexos de continuar e ampliar, posto que, si como dixemos antes, a, a, a solicitudes para poder participar xa sí. eran bastante amplas, quizás o mellor noutra ocasión pois ampliar o espazo e, e, e o mellor facelo en dúas fines de semana, en pago dunha sola, non? Sí, sí, sí. Sí, como te, como te decía, las solicitudes sí, eh, fueron bastante amplias y hubo mucho interés, pero sí que es verdad que queríamos en una primera versión personas que nos conocíamos entre nosotros, un poco como para testear eh, cómo podría funcionar esto en ediciones futuras. Y bueno, Mundos Flotantes es mi productora y, llevo ya bastante tiempo haciendo gestión cultural y se une megatura que es la, la productora de eventos que han montado Yago Fandiño y Robert Callao, que, mm, eh, que lleva también eh, la Feria del Libro de Niño... en camino, Entonces, eh, entre mm, ambas empresas culturales. Lo que queremos es fomentar este tipo de, de retiros y de retos literarios. Ya tenemos en mente, por ejemplo, hacer uno más relacionado con, con la novela negra mm. y con actividades tipo Cluedo. Entonces, mm, vamos a llevar un poco la, la literatura a este tipo de, de, experiencias. Y eh, eh, algo que, que yo considero que es interesantísimo el efecto de que porque se se pon como base o, o feito da gastronomía para, mm, mm. para, des, para, para, para despuntala, porque aí hai uns mm. un, produtos algo fora de serie, eh, na zona de, de, de Fisterra, pois lóxicamente ese acompañamento vai a ser fantástico, non? Sí, eso lo tenemos pensado meterlo en los, eh, los elementos, mm. que en eh, la caja de la caja de los elementos. Pero también me, me hacía un poco de, de, gracia que aparezcan elementos que sean disruptivos y discordantes, ¿no? Y que tengas de repente que meter algo en tu texto que, que, que, te tengas que quebrar un poco la cabeza, ¿no? Sí. Para, para ver cómo te encaja lo erótico, porque... Sí. Vestimenta, mm, también, por, vestimenta sí. y otras cosas que... Claro, sí, sí, sí. <laughs> Algo, eh, eh, eh, y elementos que, que pueden a, acompañar al eh, erotismo bastante interesantes, elementos afines, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Capas y otras cosas, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, encubrir tamén, porque o erótico ten moito de, de, de, de sinalar, pero non, non quero decir, claro. eh, a, casi, por así decir, esto puede ser, pero ya veremos, ¿no? Que o, galego o galego de eh, <laughs> informar, pero eh, casi, por así decirlo, con retranca que no estemos, pues algo... Claro, eh, sí, sí, sí, <laughs> em, claro, nos importaba mucho, eh, a mí sobre todo, que llevo mucho tiempo trabajando con la literatura erótica, el tema de diferenciarlo pues de, de algo meramente pornográfico, ¿no? Lo que buscamos es hacer literatura somos un, grupo de, amigos escritores que lo que nos importa es escribir cada vez mejor mm. y que hemos mm, profesionalizado lo que hacemos, ¿no? Mm, que, que sale más allá del hobby Entonces eh, buscamos eso, ¿no? Y, y, va a haber competición y va a haber pique entre nosotros y nosotras, la verdad. Y entonces, bueno, sí, sí. pues no, está, está divertido. O, o único que lle falta, digo eu, eh, eh, non quero poñer disculpas nada pero o único que lle faltaría sería un, ilustracións para a, a eses traballos que, que, que se poñan, Por lo menos alguna, uh, eh, alguna pintura, algún algún dibuixo a, a man alzada sí. de, de cada unha das cousas que se que se presenten, verdad, algún ilustrador claro. que, que axude nese traballo que seguro que... Podría, podría estar fenomenal para ediciones posteriores, me claro. hai unha moi buena idea. Que, no, eso aumenta o, os gastos, pero bueno, que tamén sí. complementa un traballo que, que sí. é fantástico, sí, a literatura... En la, en la... Sí, en la edición de la antología sí que, eh, bueno, quiero hacer una introducción sobre, bueno, cómo surge todo esto y luego sí que meteremos, por supuesto, pues eh, recetas, meteremos ilustraciones mm. en esa edición de, de la antología eh, erótica de la Fisterra mm. que me encantaría que estuviese, pues, en, las dos lenguas, ¿no? Castellano y gallego. sería muy importante importante para mí como, como editora, ¿no? que, que estén ambas. Claro, sí. Pues fantástico, parabéns, felicitacións, Pilar, felicitacións. Gracias, Escoita, unha, cousa que unha cousa que, que, que eu mm, te pido é eh, que, que quizáis eh, te teñas eh, mm, especial cariño eh, e eh, cura. Eh, mm, mm, hai unhas eh, fotografías que Pepe che dar eh, eh, eh che facilitar que, que son postas do sol e eh, eh, amanecer, amenceres que nesa zona personas son fantásticos. Posiblemente uh -huh. eso axudará a esa ilustración que dille que ah, seguro seguro sí. seguro que, que, que bueno, será un, unha aportación extraordinaria, eh? Fenomenal, fenomenal. Sí, porque él me ha, estado comentando sobre unas piedras eh, de la fertilidad que están por, la zona. Por ejemplo, sí, sí, sí, y la verdad es que todos los elementos paganos, mágicos, mm. es algo que nos interesa mucho a, este grupo de, escritores que estamos echando a andar el proyecto. Mm. Y, mm, y por supuesto, esto que me comentas de, los atardeceres y de los amaneceres es muy, muy celta, eh. muy gallego por otra parte y, y pero, perfecto. Pero sí. Aparte, eh, sí, sí, aparte de celta e galego, pero, eh, eh son fantásticas, son eh, extraordinariamente sí. fabulosas as que ten, mm, as que mm, Pepe ten, ten publicado, sí. que, que llas facilita vale. un amigo e tal, pero son algo fora de si. Ti pidillas eh, eh, el copyright o mellor xotes <laughs> dedicado, seguro que non terás que pagalos, verás, verás que sí que serán son son son fantásticas. Genial, pues yo la solicitaré, entonces gracias, Julio. Veña, agradecerche moitísimo a túa conversa e a, teu, a túa participación de hoxe no noso programa. Eh, desexarte moitísimos éxitos que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Polo tanto, xa tes garantizado o éxito. <laughs> Gracias, Veña. Julio, e un abrazo para todos os oyentes. Veña, os galegos do Mediterráneo encontanse satisfeitos do teu traballo e eh, da túa comunicación. Hasta outro momento, Pilar un, be un beico. Chao. Hasta logo. Radio Samboy